для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава, буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век пераклад на беларускую мову пісьменніка мехася стральцова выканаўца артыст олег вінярскі падчас надзвычайнага пасяджэння асоба ўпаўнаважаных камісій на борце авіяносца канвенцыя. Паводле узаемнай згоды бакоў на арбітальную станцыю парытэт пайшла яшчэ адна кадзіраваная радыёграма, якая прызначалася для перадачы парытэт касманаўтам 1, 2 і 2, 1, што знаходзіліся на планеце незямной цывілізацыі, катэгарычна забараняліся якія-небудзь дзеянні і прадпісвалася знаходзіцца на месцы да асобага указання на аб'яднанага цэнтра ўправлення. Пасяджэнне ішло, як і раней, пры закрытых дзвярах. Авіяносец канвенцыя таксама, як і раней, стаяў на сваім месцы у ціхім акіяне, паўднёвей алявутаў, на строга аднолькавай адлегласці, на прасткі паміж Сан-Францыска і Уладзівастокам. Як і раней ніхто яшчэ ў свеце не ведаў, што адбылася найвялікшая міжгалактычная падзея у сістэме свяціла дзяржатель адкрыта планета незямной цывілізацыі разумныя насельнікі якой прапаноўвалі ўстанавіць контакт з зямлянамі. На надзвычайным пасяджэнні бакі абмяркоўвалі ўсе за і супраць гэтай незвычайнай і нечаканай праблемы. На столе перад кожным з членаў камісіі, акрамя іншых дапаможных матэрыялаў, ляжала дасье з поўным тэкстам пасланняў парытэт касманаўтаў 1,2 і 2,1. Вывучалася кожная думка, кожнае слово дакументаў. Любая дэталь, якая прыводзілася як факт разумнага жыцця на планеце лясныя грудзі, разглядалася пер за ўсё з пункту гледжання магчымых вынікаў сумяшчальнасці ці несумяшчальнасці з зямным вопытам цывілізацыі з інтарэсамі вядучых краін планеты. З падобнымі праблемамі яшчэ нікому з людзей не даводзілася сутыкацца, і пытанні трэба было рашаць адразу. На ціхім акіяне па-ранейшаму штарміла на паўсілы. Пасля таго, як сям'я кутыбаевых перажыла самую страшную пару саразекскага летняга пекла і не схапілася ў адчаі за пажыткі, не кінулася з баранлы бураднага куды-небудзь, абы найдалей адсюль. Баранлінцы зразумелі, што гэтая сям'я, застанецца тут, будзе яшчэ трымацца. Прыкметна прыбадзёрыўся, дакладней уцягнуўся ў баранлінскую лямку абуталіп кутыбаяў. Ну, вядома, абвык, асвойтаўся з жыццём на раз'ездзе. Як любы і кожны мог бы і ён сказаць, што баранлы, самае гіблае месца на свеце, калі нават ваду прывозяць у цыстэрне па чыгунцы і для піцця і для іншых патрэб, А каму захочацца свежай, сапраўднай вадзіцы, той павінен асядлаць вярблюда і адправіцца з бурдзюкамі да калодзежа за тры дзевяць зямель. Нашто акрамя еды гея і казангапа ніхто не адважваўся. Сапраўды, так было яшчэ ў 52ім годзе і аж да шестидесятых. Пакуль не ўстанавілі на раз'ездзе глыбінную электраветравую вадакачку. Але тады аб гэтым яшчэ і не марылі. І нягледзячы на ўсё гэта, абуталіп ніколі не кляў, не ганіў, ні раз'езд баранлы буранны, ні саразейкі. Прымаў, дрэннае, як дрэннае, добрае, як добрае. Зрэшты, зямля ні ў чым і ні перад кім не вінаватая. Чалавек сам павінен рашаць жыць яму тут ці не жыць. І на гэтай зямлі людзі хацелі уладкавацца як лепш. Калі кутыбаевы канчаткова пераканаліся, што месца іх тут на баранлы буранным і што далей ім няма куды падавацца, а трэба тут грунтоўна сядзець, то часу не ставала на хатній клопаты, Зразумела, кожны дзень ці кожную змену трэба было працаваць на чыгунцы, а ў вольны час клопатаў было праз меру. Закруціўся, замучыўся буталіп, рыхтаваў жыллё да зімы, печ, перакладваў, дзверы уцяпляў, рамы падганяў і прыладжваў. Звычкі да гэтага асаблівай у яго не было, але едыгей, і інструментам і матэрыялам дапамагаў, не пакідаў яго аднаго. А калі пачалі капаць склеп каля хлеўчыка, казангаб не быў у баку. Утрох змайстравалі невялікі склеп, зрабілі перакрыццё са старых шпал, з саломай глінай зверху прывалілі, на крыўку збілі як мацнейшую, каб чыя-небудзь скаціна раптам не правалілася ў склеп. І што б яны не рабілі, таўкліся і круціліся пад рукамі сынкі абуталіпаўскія, няхай і перашкаджалі часам, але так і весялей і мілей было. Сталі едыгей з казангапам падумваць, як дапамагчэ буталіпу, завесці гаспадарку і ўжо што нішто прыкупілі, вырашылі з вясны выдзеліць яму дойную вярблюдзіцу. Галоўнае, каб ён даіць навучыўся. Гэта ж не карова, вярблюдзіцу даіць трэба стоячы, хадзіць за ёй па стэпе і галоўнае, сысунка берагчы, падпускаючы яго да вымя своечасова і ў час аднімаць. Клопатаў пра яго нямала, таксама трэба ведаць, што да чаго. Але больш за ўсё радавала бураннага ідэгея тое, што абуталіп не толькі за гаспадарку ўзяўся, не толькі з дзецьмі дзвюх сямей займаўся, вучыў зарыпа іх па кніжках і маляванню, але яшчэ дбаў і пры сябе. Ён жа адукаваны чалавек, кнігі, чытаць, рабіць нейкія запісы, гэта проста неабходна яму. Едыгей ганарыўся тым, што меў такога сябра, таму і цягнуўся да яго. І з елізаравым, саразекскім геолагам, які часта бываў у гэтых месцах, таксама ж дружба ўзнікла невыпадкова. Паважаў едыей вучоных людзей, якія многа ведалі. Абуталіп таксама многа ведаў, але стараўся менш разважаць услых. Але была ў іх адной чы, размова сур'ёзная. вярталіся пад вечар з пуцявых работ. У той дзень яны супрацьснежныя шчыты устанаўлівалі на сёмым кіламетры, дзе заўсёды заносы бушуюць. Хоць восень яшчэ толькі ўваходзіла ў сілу, але да зімы трэба было рыхтавацца раней. Так вось, ішлі яны да хаты. Харошы, светлы вечар стаяў, схіляў да размовы. У такія вечары саразекскія ваколіцы, як дно аральскага мора, з лодкі, уціхае надвор'е, ледь угадваюцца у смузе. А што абу? Вечарамі як не пройду мимо, голова твоя усё над подоконником торчить, а? Пишешь нечто? Ти ремонтуешь э, лямпа побач? Спытаўся еды ей. Ай, дык гэта просто ўсё, ахвотна адазваўся Абуталіп, перакладаючы лапату з аднаго пляча на другое. Пісьмовага стала ў мяне няма. Вось як толькі мае вісусы улягуцца, зарыпа чытае што-небудзь, а я записываю пакуль у памяці вайну і галоўныя мае югаслаўскія гады. Ой, час ідзе, было і адыходзіць усё далей. Ён помаўчаў. Я ўсё думаю, што магу зрабіць для сваіх дзяцей. Карміць, паіць, выхоўваць гэта само сабой, колькі змагу, столькі змагу. Я прайшоў і перажыў столькі, колькі другому за сто гадоў не давядзецца, А я яшчэ жыву і дыхаю. Недарэбна, мабыць, лёс дае мне такую магчымасць. Можа, для таго, каб я што-небудзь сказаў у першую чаргу сваім дзецям, і мне належыць трымаць адказ за сваё жыццё, таму што я нарадзіў іх на свет, я так разумею. Вядома, ёсць агульная для ўсіх ісціна, але ёсць у кожнага сваё разуменне, і яно адыдзе з намі. Калі чалавек праходзіць кругі паміж жыццём і смерцю у сусветным сутыкненні сіл, і яго маглі самаменей сто разоў забіць, а ён выжывае, то многае ён пасцігае добро і зло, праўду і няпраўду. <laughs> пачакай пачакай я аднаго не разумею здзіўлена перапыніў яго ідыгей э, можа ты і правільна гаворыш але хлопчыкі твае яшчэ зусім малыя дзеці яшчэ цырульніка баяцца што яны зразумеюць а вось таму і записываю для іх хачу захаваць буду жывы ці не а ніхто не ведае наперад. Вось трэцяга дня задумаўся, як дурань, ледзь пад састаў не папаў. Казангап падаспеў, паспеў адштурхнуць. Ды як закрычыць, Ой, сварыўся страшна. Няхай кажа, дзеці твае сёння на каленях дзякуюць Богу і праўда. Я табе даўно гаварыў і за рыпе казаў, загневаўся ў сваю чаргу ідыгей, каб такім чынам яшчэ раз асцерагчы абуталіпа. Што ты ходзіш па пуцях? Нмы паравоз павінен з рэльсаў зварочваць, дарогу табе ўступаць. Ёсць жа правілы бяспекі. Граматны чалавек, колькі разоў можна табе казаць. Ты цяпер чыгуначнік, а ходзіш, як на базары. Пападзеш яшчэ, Не жартуй. Ну, калі такое здарыцца, сам буду вінаваты, змрочна згадзіўся ён. Але ты ўсё ж паслухай мяне, потым будзеш дапякаць. Ну, ды да я так да слова кажы, кажы, Некалі людзі, дзецям спадчыну пакідалі ці на добрае ці на лихое выходзіла з той спадчынай калі як колькі кніг пра гэта напісана казак у тэатрах колькі спектакляў пра тыя часы як дзялілі спадчыну і што пасля было з нашчадкамі найчасцей благое а чаму Таму, што спадчына тая, чужым мазалём часцей за ўсё нажывалася, На чужых нягодах, на падмане, таму у самым сваім пачатку тоіць яна зло, грэх, несправядлівасць. А я цешу сябе тым, што мы, дзякуй Богу, не такія. Мая спадчына не зробіць нікому шкоды. Гэта толькі мой дух. Мае запісы будуць, а ў іх усё, што я зразумеў і вынес з вайны. Большага багацця для дзяцей у мяне няма. Тут у саразекскіх пустынях прыйшоў я, да такой думкі. Жыццё ўвесь час адцірала мяне сюды, каб я згубіўся. А я запішу для іх усё, што думаю, гадаю, і ў іх, у дзецях сваіх, здзейснюся калі-небудзь. Таго, чаго не ўдалося мне, а можа, дасягнуць яны, А жыць ім будзе, цяжэй, чым нам. Дык няхай набіраюцца розуму з-за маладу. Некаторы час яны ішлі моўчкі, кожны заняты сваімі думкамі. Дзіўна было едыею чуць такое. Здзівіўся ён, што можна аказваецца і так разумець сваю сутнасць на зямлі. І ўсё-такі ён вырашыў высветліць тое, што яго ўразіла. Усе думаюць, Ды да і па радыё кажуць, што дзецям нашым будзе жыць лепш і лягчэй. А табе здаецца, што ім давядзецца цяжэй, чым нам. О А тамная вайна надарыцца, ці што? Дый не, не толькі таму. Эх, вайны можа і не будзе, А як і будзе, то не хутка і не пра хлеб гаворка, просто кола часу крутится усё хутчэй. Ім давядзецца да ўсяго даходзіць самім сваім розумам і за нас часткова адказваць. А думаць заўсёды цяжка таму ім будзе цяжэй, чым нам. Еды ей не стаў удакладняць, чаму ён лічыць, што мысліць заўсёды цяжка і дарэмна не стаў, пасля вельмі шкадаваў, успамінаючы гэтую размову, трэба было распытаць, выведаць, у чым тут сэнс. Я да чаго гэта кажу, нібы адзываючыся на сумненні ідыгея працягваў абуталіп. Для малых дзяцей дарослыя заўсёды здаюцца разумнымі, аўтарытэтнымі, вырастуць, глянуць, А настаўнікі гэта значыць мы. Не так ужо і многа ведалі, і не такія ўжо разумныя, як здавалася. З іх і посмяяцца можна, іншы раз нават не вельмі дасведчанымі здаюцца ім састарэлыя настаўнікі, Кола часу ўсё хутчэй і хутчэй раскручваецца. І аднак пра сябе мы самі павінны сказаць апошняе слово. Нашы продкі імкнуліся зрабіць гэта ў сказаннях, хацелі даказаць нашчадкам, якія яны былі вялікія, і мы мяркуем цяпер пра іх паводле іх духу. Вось і я раблю, што магу для сыноў, што падрастаюць. Мае сказанні, мае ваенныя гады. Пішу для сыноў мае партызанскія шыткі. Усё як было, усё, што бачыў і перажыў. Прыдадуцца ім, як падрастуць. Але, як акрамя гэтага ёсць, задумкі нейкія. У саразеках давядзецца ім расці, зноў жа, як падрастуць, няхай не думаюць, што на пустым месцы жылі. Песні нашы запісаў старадаўнія, х таксама потым не знойдзеш. Песня, як я разумею, вестка з мінулага. У кубала твая многа іх ведае, як выявілася. І яшчэ абяцала прыпомніць. <laughs> Ну а як жа ўсё ж аральская родам адразу заганарыўся ідыей. А петь На моры добра мора яно ўсё разумее, што не скажаш, ад душы ўсё і да ладу на моры. Праўда твая. Перачытаў нядаўна запісанае, амаль да слёз за рыпай не дайшлі як жа прыгожа спявалі даўней. Кожная песня, цэлая гісторыя. Так і бачыш тых людзей і хочацца з імі быць душа ў душу і пакутаваць і любіць, як яны. Вось якую памяць пакінулі пасля сябе. Я і Казангапаву букей упрасіў, успамінай, кажу, свае каракалпакскія песні. Запішу асобны шытак. Будзе ў нас каракалпакскі шытак. І так яны ішлі, не спяшаючыся уздоўж чыгуначнай лініі. Рэдкая гадзіна выдалася, Лёгка, як працяглы ўздых, заміраў супакойны скок дня той перадвосеньскай пары. Здавалася б, ні лясоў, ні рэк, ні палёў у саразеках, Але згасаючае сонца было супакойным, дзякуючы няўлоўнаму руху святла і ценю, па адкрытым абліччы зямлі. Няўлоўная, цякучая сінява, прасторы пераймала дых, узвышала думкі, выклікала жаданне доўга жыць і многа блукаць думкай. Beim Gehen seiner Leuchtlosen oh Сябры, выслухалі чарговыя старонкі рамана Чынгі Зайтматава, буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век. Пераклад на беларускую мову пісьменніка Мехася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі.